Sa panahong ito na kung saan ang konsepto at sistema ng materialismo ay lumalaganap, madalas na ang ating pagtingin sa Diyos ay naaapektuhan ng labis sapagkat higit nating hinahanap ang material na bagay kaysa ang magtiwala sa Diyos. At sa pambungad po na mensahe na nais ko pong talakayin sa mga sandaling ito, Nais ko pong pumunta po tayo sa Ebanghelyo ni San Marcos, dito po sa chapter 4, verse 36 to 41. Dito po ay makikita po natin yung kalagayan kung saan ang Panginoong Hesus kasama ang kanyang mga alagad ay nasa gitna ng dagat Galilea na binabagyo. Ganito po ang sinasabi. Pagkaiwan sa maraming tao, siya ay kanilang isinama sa bangka ayon sa kanyang kalagayan at may iba pang mga bangka na kasama niya. At nagkaroon ng isang malakas na unos. Sumalpok ang mga alon sa bangka anupat ang bangka ay halos napupuno na ng tubig. Ngunit siya'y nasa hulihan ng bangka at natutulog na may inuunan. Siya'y ginising nila at sinabi sa kanya, Guro, hindi ka ba nababahala na mapapahamak tayo?' Kaya't paggising niya ay sinaway niya ang hangin at sinabi sa dagat, Pumayapa ka, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at nagkaroon ng katahimikan. At sinabi niya sa kanila, Bakit kayo natakot? Wala ba kayong pananampalataya? At sila'y sinidla ng malaking takot at sinabi sa isa't isa, Sino nga ito? na pati ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa Kanya. Okay, dito po sa talatang ito ay makikita po natin yung paksa na may kinalaman sa problema. At minsan po sa usapin ng problema, karaniwang tanong na bakit kaya kapag may problema, ang Diyos ay mahirap nating makita. Bakit yung mga Bible verses nating minimemorize ay tila mabilis na naglalaho sa ating isipan na tulad ng bula sa tanghaling tapat? Ano ba talaga ang problema? Tayo o ang Diyos? Of course, kung tatanungin at susuriin, natural, wala sa Diyos ang problema. But for the benefit of sympathy, don't answer the question quickly Because in reality, marami ang nagki-question sa Diyos and their questions are oftentimes valid. Halimbawa, if you're a parent na talagang active sa ministry, then darating sa buhay ng anak mo ang isang hindi inaasahang trahedya, di ba't mapapatanong ka? Why, Lord, bakit anak ko pa? Kapag ikaw ay nag-iisang kristyano sa isang lugar na tapat na nagpupuri sa Panginoon, Subalit yung bahay mo ay nananatili pa rin maliit. Gayong yung bahay ng mga unbelievers mong kapitbahay ay naglalakihan, sementado at tiled. Di ba mapapatanong ka, Lord, bakit sila yumayaman? Ako hindi. Bakit sila ang daming dumarating na pera? Ako hindi. Sapat lang sa pagkain, sapat lang sa baon ng mga anak ko, sa pambayad ng tubig, kuryente, bahay. At kapag ikaw ay isang pastor na nagbabalak na mag-pioneer ng isang local church na tapat sa biblical teaching, mapapatanong ka kung bakit yung mga charismatic, yung mga prosperity gospel churches lumalago, yumayaman at ang daming supporters. Samantalang ikaw, ni support ay hindi mapagbigyan ng sino man. Di ba mapapatanong ka rin? Why, Lord? Bakit, Panginoon? So you see, ilan lang yan sa mga sitwasyon na nararanasan ng maraming Kristiyano. Mature man sila o hindi mature. May mga tanong tayo na hindi naman dahil sa nais nating maghimagsik sa Diyos, kundi mga tanong ng pagtatampo, tanong ng pagkalito, tanong ng pagiging isang tao. So sa ganitong sitwasyon, nasaan ang problema? Ano ang problema kapag may problema? Well, of course, it's impossible to point the blame to God. He is a righteous God. And so, if that's your view of Him, you can easily conclude that there is no problem with God. Hindi matuwid na ituro sa Diyos ang sisi. Hindi po ba? Now ito. Dito po sa verse na binasa po natin, noong ginising ng mga alagad ang Panginoong Hesus at tinanong, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapapahama kami? Yan yung mababasa natin sa Tagalog Popular Version. Now, in answer sa question na yan, ang Panginoong Jesus ay hindi nagsalita ng sagot, kundi gumawa ng sagot. Yan po yung ating mababasa sa verse 39. Uulitin ko po, yung prinsipyong magandang matutunan po natin dito. Ang Panginoong Jesus sa ganong mga sitwasyon ay hindi nagsalita ng sagot, kundi gumawa ng sagot. And I think nagtuturo po ito sa atin na sa mga taong nagpapanik at nag-aalinlangan, ang magandang sagot ay aksyon. Yung ipakita yung solusyon. Huwag tayong makipag-argumento sa mga taong sarado ang pag-iisip. Yung bias na or yung masyadong tutok na sa isang bagay na mas humahatak ng kanilang pakiramdam at pagtingin. Now, sa verse 39 ng ating passage, makikita mo na sa ginawang sagot ng Panginoong Jesus, Pinatunayan niya na sa oras ng problema, maging sa oras ng ating kamatayan, ang problema ay wala sa Kanya. Kapag tayo ay nasusuong sa mga hindi inaasahang bagyo ng buhay at para bang nakikita natin na natutulog ang Diyos, ang problema ay wala sa Kanya. Sa lagay ng mga alagad, kahit na si Jesus ay mahimbing na natutulog sa oras ng bagyo, ang problema ay wala sa Diyos, wala kay Jesus. Hindi porket siya ay natutulog sa bangka na yun sa oras ng matinding bagyo, ay wala na siyang pakialam or wala siyang alam sa nangyayari sa ating buhay. Oh, this passage is deliciously rich in truth. So many things to say about this actually. Kaya nga, hindi porket tulog si Jesus ay wala na siyang pakialam hindi porke tahimik ang Diyos sa iyong problemadong kalagayan ay wala na siyang pakialam. Ulitin ko kaibigan, hindi porke tahimik ang Diyos sa iyong problemadong kalagayan ay wala na siyang pakialam. Sa wika pa ni Solomon ay ganito ang sabihin sa iyo ng Panginoong Hesus. Ako'y nakatulog, ngunit ang aking puso ay gising. Awit ni Solomon, chapter 5, verse 2. So you see the point? ang katahimikan ng Diyos, ang kanyang hindi agarang pagtulong sa iyo, ay hindi nangangahulugan na wala siyang pakialam sa iyo, na binabaliwala ka niya. No, verse 39 proves clearly that he knows the situation very well. The real problem is shown in verse 40. Sabi kasi rito, And he said to them, Why are you so full of fear? Have you still no faith? Bible in Basic English po ang version na yan. Sa Tagalog, ganitong sabi, Sinabi niya sa kanila, Bakit kayo natakot? Wala ba kayong pananampalataya? See? After na gumawa ng sagot ang Panginoong Hesus sa problema ng mga alagad, ipinakita niya kung sino at ano ba talaga ang problema. At sa King James Version ay ganito ang pagkakasabi, wika niya, Why are ye so fearful? Kita mo yon? Okay lang na matakot, natural po yan eh. Pero sa lagay ng mga alagad rito, yung kanilang naramdamang takot ay sobrang takot. Pagkatakot na tilang nagsasabing, hindi ako kayang tulungan ng Diyos. Kaya pansinin ninyo ang description ni Christ sa reaction ng mga alagad. So fearful. Sobrang takot. Tuloy pa ng Panginoong Jesus, How is it that ye have no faith? Kita mo? Iyan ang problema na sa ating pananalig. Actually, pagkatapos ng mga pangyayaring yan, kakatwa yung naging reaksyon ng mga alagad sa verse 41. Ang sabi po sa Tagalog ay ganito, Sila'y sinidla ng malaking takot at sinabi sa isa't isa, Sino nga ito na pati ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa kanya? <laughs> Grabe. Kita mo, kung nung una ay takot na takot ang mga alagad dahil sa malakas na bagyo, pero ngayon, masigit na takot ang kanilang naramdaman dahil sa makapangyarihang himala ni Kristo. And I think ang principle dito is ganito eh. If you fear God above all, you have nothing else to fear. Ulitin ko po yan. If you fear God above all, you have nothing else to fear. I think isang Protestant reformer po ang nagsabi ng ganyan. Now, think about this principle na natutunan ko. Tungkol pa rin po rito. Ang problema ay takot sa pwedeng gawin ng Diyos sa kanya para sa'yo. Okay, ulitin ko po yan. Magandang palaisipan po ito. Ulitin ko ha, ah, ganito pong sabi ko. Ganitong natutunan kong prinsipyo. Ang problema ay takot sa pwedeng gawin ng Diyos sa kanya para sa'yo. Kuha mo? Nais ko pong pag-isipan ninyo yan. Okay, so ito. Kahit na may mga moment na feeling po natin na itulog ang Diyos at hindi siya kaagad na sumasagip sa atin, don't lose hope. He is there with you. The Lord is there with you. Maaring sinusubukan niya lang ang pagtitiwala mo sa Kanya. Maaring gusto niyang i-exercise mo yung pananalig mo sa Kanya. So rest assured, He cares for you. Ika nga, sa awit ni Moen, He will make a way where there seems to be no way. After all, wika ng salmista sa Psalm 121 verse 4, Tagalog po, ganito pong sabi, Siyang, walang iba kundi ang Diyos, siyang nag-iingat ng Israel. At siyempre, maging sa Kristiyano, ay hindi maiidlip ni matutulog man. Wow. <laughs> Therefore, be not dismayed whatever betide. God will take care of you beneath his wings of love abide. God will take care of you. Isa pong himno po yan. Napakagandang himno. So marami pang yaman na makikita po natin at matututunan sa passage na ito dito sa Mark 4 verse 36 to 41. So try to dig deeper into it po. Kasi kung pagbubulayan niyo talaga ito, nako, nagtuturo po sa atin ng mga prinsipyo at katotohanan na magagamit po natin sa pagtitiwala sa Diyos at sa pagkilala sa kapangyarihan at maggagawa ng ating Panginoong Yesus. Pagpalain po kayo ng Diyos.